Tô chegando aqui só pra passar visão. Pra molecadinha da quebrada. Que o barato não tá fácil no mundão. Se apegar com Deus que é a cara. 2003 eu lá no rasante, querendo cantar funk. Ninguém acreditou na quebrada, só minha família fechou comigo. Eu falei, eu consigo. Quero ver depois cês dar risada. A dona Vilma me orientou, mostrou, ensinou que trabalhar é a chave do sucesso. Até de ajudante de pedreiro, ganhei o meu dinheiro. Filho de funileiro, honesto preciso falar quantos não que eu tomei na cara, que isso faz parte da caminhada. Só que usei isso de combustível, fui bem previsível, né? Por essa que cês não esperava. E eu sou filho da promessa de Deus, cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? Eu sou filho da promessa de Deus, cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? Subi lá no campo do Guapira pra cuidar de carro e sonhar com a piscina. Vou, vou, vou, voltei mais tarde com alguns trocado. Comprei um frango assado pro almoço da minha família. Eu sempre sonhei ter um Corolla, uma meiota e um 12 mola pra ir pra escola. Até já pensei em vender droga. Tô legal, tô fora. Minha liberdade é mais da hora. Lembro de um bagulho engraçadão. Eu e mais dois irmãos, voltando a pé do Brás lá pro Hebron e 40 da madrugada após mais um show de graça Mas na padaria pedindo pão 2015 abençoado, totalmente inspirado Compondo vários hits de repente É que meu momento tinha chegado, vários funk estouraram Com vocês, MC MM eu sou filho da promessa de Deus. Cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? sou filho da promessa de Deus. Cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? Pra quem só queria subir no palco da vila pra cantar e mandar uma zima. Até que eu cheguei longe, fiz turnê na gringa já três vezes. Olha que fita, direto tô nas telinhas e vários clipão no conde. Ganhei vários mano, mas eu sei quem são meus mano que lá atrás fechou fechando e eu nunca vou esquecer. Um chegou com a merra, o outro emprestou uns pano, o outro arrumou um empresário e você, cês fez o quê? falando nisso, eu agradeço a Deus por me ensinar eu filtrar minhas amizades e não deixar o dever favor pra vacilão. Pra vir jogar na cara e vir querer cobrar mais tarde. E falando nisso, eu agradeço a Deus por me ensinar eu filtrar minhas amizades e não deixar o dever favor pra vacilão. Pra vir jogar na cara e vir querer cobrar mais tarde. Eu. Sou filho da promessa de Deus, cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? Eu sou filho da promessa de Deus. Cê não entendeu? Não adianta me boicotar, que Deus vai operar. Ele tá vendo e vai cobrar, tá? É o ML, o menor do Mandelão, certo, tio? Pega a visão, baseado em fatos reais. <laughs> Cotidiano do maloca, hein?